Cerita Jimat Kiriman RD Prihersono Dengan judul Mori Putih cerita nalika isih sekolah Basnon duwe gegayuan pengin dadi pegawai kantoran pegawai kantoran kuwi nyambut gawene ora rekoso sandang pengangguni rapi tur resik ing ruangan AC nyambut gawene ora abot ora nglubrut regetan nampa gaji cukup saben wulan kelakuan sing luwih wigati diajeni tangga teparo gremenge basna mangkono nanging pepinginane menungso asring ora jumbuh karo panggonto. rampung sekolah basno nglamar gawian merana mrene wis makaping-kaping mlebu metu kantor utawa perusahaan nanging kabeh blong ora ana sing gelem nampa wekasane basno trimo nyambut gawine serabutan sembarang kalir dilakoni wiwit bubut-bubut suket latar omah negor wit buang larahan nganti tungkang angkut barang pancen gawean kuwi ora nyugi nanging nguripi kanthi makaryo serabutan mau basno bisa nyukupi kebutuhane anak buju senajan mung prasaja wingi dheweke dikongkon Pak Pardi mbubuti suket lan resik-lesik latar omah lumayan rong dina kerja diwenehi 100.000 isih ditambah beras rong kilo sadurunge kuwi Basno dikongkon Pak Toyo negara wit pelem sing rembuyung nutupi talang. Basno mulih kanthi nggawa dhuwit 75.000 plus diparingi kaos sporot. Pakaryan kuwi dilakoni Basno wis taun-taun. Nganti saiki duwe anak loro. Sopo wae sing butuhake tenagane bakal ditandangi kanthi senenge ngati. kuwi dheweke dikongkon Pak Agus pegawe bank ngresiki cungkupe swargi bapak ibune ning pesarean sedelok meneh pancen pancine nyadran mula pesareane bapak ibune Pak Agus kudu diresiki biasane basno nyambut gawe ijen nanging dina iki dhewe ngajak anake sing nembe umur patang tahun bebarengan makarya resik-resik cungkup kanthi nggawa arit pacul cetok lan ciklak basno mancal pit jengki moncengke anake barep aran teguh budal menyang kuburan basno nuli jujuk cukup dheweke wis ngerti papan dunung cungkupe sumargi bapak ibune Pak Agus jalanan taun kepungkur go dheweke sing resiki pit disendhekake wit sembojo sak cedhake cungkup dheweke nuli miwiti tumandang gawe Le, eh? bapak tak maculong sorang lemah dur cungkup iki kue mbabati suket sing nutupi cungkup iki yo. Perintai sinambi ngulungake arit marang anak imbarep. Ya pak, aku esiso ngarit kok. Wang sulani teguh. Leluruni banjur nyambut gawe kanti sengkut. Basno tumandang maculi lemah sak cedai kuburan. Keringeti blewiran kena panasi sering Hasno duwe pangarep-arep uga mengko diopahi sing akeh dening Pak Agus. Sebab Pak Agus kuwi kamentar lomo tinimbang tangga teparo liyane. Apa meneh Pak Agus bar nampa THR saka kantore? Batine Basno. Nyedaki jam 11 awan Basno durung leren saka anggone pacul-pacul. lemah sing dipaculi dikukupi nganggo cikrak nuli diguang neng pinggir kuburan dene anake burung rampung babati suket mbok menawa mergo wis kesel apa piye teguh leren nuli nutuk-nutuk nutuk-nutuk ake arite menyang cungkup kuburan basno sing mangerteni solah tingkai anake nyuli nyedak wis le ngaso dhisik kono karo ngombing sorwit ujare basno sejatine basno rodok mangkel karo tumindake anake. Yen cungkup ditutuki arit ya mesti rusak. Basno sumelang yen cungkupe pecah utawa cuwil. Ah, karang si bocah cilik ujare basno alon. Bapak lan anak winuli nuli ngaso sinambi ngombe lan mangan nyamikan gawane saka ngomah mau isuk. Kringete Basna isih bleweran. sejatine gawean iki ora abot nanging tanasi srengenge sing sumelet njalari awake adus keringet Wesley kue dolanan dhewe ning kene ya gawe dolanan wayang saka suket apa gawe dolanan apa tok pokono bapak tak saking ngresiki cungkup wiwitane teguh pancen dolanan dhewe ing sak cedhake cungkup nanging mbuh bosen apa piye pancen jenenge bocah teguh nuli mlaku ngarah ngidul tanpa dimangerteni bapake. Nganti jam siji awan nalika Basna leren nyambut gawe, dheweke bingung golek anake. Ah, ning endi yo teguh iki? Grenenge karo pringukan. Ora suwe saka kaduan katon teguh klendang-klendang mlaku marani. Soko ngendi, Guh? Dolanan ning kita kono, Pak. Kowe iku nggawa apa? Basno nyawang anak inggawa kain putih sak suwek sing wis gupak lemah. Entuk kain putih Pak Arta nggo wadah undur-undur. Basno nuli niti periksa kain putih sing wernane wis mangkak dadi soklat kuwi. Basno jundil. mori tilas digowong mati le winaning pesarian sisi kidul pancen ono sak cukup sing dibongkar jalanan jisime arep dipindah mok menawa sak kain mori kui keri utawa diguang sembarangan saenggo ditemu teku guangan bae le moriku ora apik nek digowo mulih terus untur unturku diwadahi apa pak mengko tak gawe ke wadah le wis gak nang buangan buangan kono kain putih kuih perintai Basno Basno banjur ringkes ringkes barang gawane jalanan wis pancen rampung anggone resik cungkup Basno lan anake nuli mulih tekan omah leluru ninggal adus lan resik awak sawise kuwi nuli mangan lan ngasuk ing lincak ngarep omah wis oleh bayaran Pak ya durung wong durung ketemu Pak Agus mengko aku menyang dalemi Pak Agus wangsulane Basno. Bangine Basno mara menyang omahe Pak Agus. Pangarep-arepe Basno kasembadan. Pak Agus menehi Basno bayaran sing luwih saka mruwat. Kate isih ditambahi beras, gula, sirup lan roti kalengan. Matur nuwun Pak Agus. Iya, Mas. Aku kok matur nuwun wis mbok tulungi. Mangko liya dina aku njaluk tulung meneh lho. ujare Pagus karo mesem. Sendika Pak Pagus wonten dawuh menapa mesti badhe enggal kula tanggani. kan omah wis bengi. Anak lan bojone wis turu. Rodok suwe Basna dodok-dodok lawang, Narti tangi mbukake lawang. Piye, Pak? Oleh piro? Rongatus Bu. Karo ditambahi sembako. Wang sulani Basno sinambi ngulungake bungusan tas kresek marang Narti. Narti mesem bunga Sing lanang digandeng mlebu omah. Nanging dumadan soko kamar keprungu suaran teguh bengok-bengok sajak girap-girap. Orang, orang, aku anyong. Wis tak Mbah, mpun. Suarane teguh kejer. Basno lan Narti jantal mlebu kamar. Ing kamar teguh sih bengok-bengok sinambi awake gedabikan. Ampun, Mbah. Aku njaluk pangapura. Aku aja dikepuki. Suaran teguh tan banter kaya wong lindur. Narti enggal nggugah teguh. Teguh tangi nuli meneng delek-delek keringete gemrobos. nangin ora suwe dheweke girap-girap meneh tangani tuding-tuding mripat pendirangan. Kuwi, kuwi wong wong wong sing cedak lawang. Ampun, Dah. Rasno lan Narti nyawang sak lawang ora ana sapa-sapa. Wong loro bingung. Sapa lho le sing cedak lawang? Rasno ngelus-ngelus cirai teguh. Wah, wong tua mati li. Arep dipuyi aku. Teguh terus bengok-bengok. Narti terus ngerih-ngerih teguh. Wes, ora usah wedi. Iki aku karo bapakmu ning kene, jaga kowe. Teguh lagi gelem leren bungok-bungok sawise diombeni banyu putih. Anggone kawi weden uga sudo. Ah, iki mesti ana gandeng jenenge karo kedadian mau awan. Mangkono panggraitane Basna. nganti tumapak awan orano kedadian opo-opo teguh banjur ditakoni go opo mori putih sing wingi awan mbok ngudulanan kae wis mbok buang tenan anu pak wingi kae sajane wis tak buang ning tak jupuk meneh terus tak gawa mulih lah kuwi tak salah ngisor dipan Genio kue ranggugu bapak le Mula saiki ayuk mori putih kuwi dibalik kening sarean ujare Basno semucuwa. Kanthi nggawa suwekan mori lelorone budal menyang sarian numpak pit jenggi. Tekan kuburan mori kuwi dibuang. Mbah, kula nyuwun ngapunten. Wingi awan kula mendhet mori sampean iki kula wangsulake malih, Mbah. Ujare Basno sinambi buang mori ing bongkaran cungkup kekarone nuli mulih. Wis wis rampung perkarane. ini Celatune Basno marang Narti. Basno ngajab ora ana kedadian aneh sing gawe miris. Dheweke pingin uripe hayem lan kecukupan ing sembarang kalir senajan mung prasaja. Nanging pengarep-arep Basno luput. Yen wingi sing diparani anake, wengi iki sing dimpeni ganti dheweke. Nggih, Mbah. Ampun, kula dipangapunten, kula ngaku lepat, Mbah. Ujare Basno ing sak tengahing turu. Narti gupuh nyawang bujine omongan orang jenah Basno digugah. Basno jenggirat kaget nalika tangi. Aku ning ngendi iki? Aku ora apa suarane kaya wong bingung wes pak sing sareh nyebut pak kabeh anak bojomu selamat sakwise basno cerita bab impene aku mau ditekani simbah tua sing gegirisi Dheweke cerita simbah kuwi mara ing sak perlu arep ngepuki Basna, jalaran dheweke dianggep ora bisa nggulawentah teguh kanthi becik. jebule wingi kae teguh ora mung jupuk kain mori nanging uga tumindak murang tata pipis ing bongkaran cungkup simbah sing sumare ing cungkup ora trimo si teguh teguh dianggep murang tata ora ngajari wong tuwa mula usanane simbah kuwi nesu golek ibasna pancen luput bu wingi kae aku pancen ora ngawasi teguh Senajan ing kuburan kudune aku tetep ngawasi lan ngandani teguh. Teguh kudu dituturi, didulung-dulungake senajan sing sumare ing kono wis ora bakal urip meneh. Nanging kudu tetep diajani lumrahe wong urip. Ing kuburan kudu tetep jaga unggah-ungguh, trapsilo silo asor, subosita solah bawa sing becik ampres kabehe dadi apik. Mula sisuk-isuk aku karo Teguh arep lunga meneh menyang pesarian saperlu njaluk pangapura Bu. Esuk dino candai Basna lan Teguh budal meneh menyang kuburan sinambi nggawa kembang lumrahe wong arep nyekar. Tumekaning cungkup Basna lan Teguh enggal nyekar ing tilas bungkaran. Mbah, kula lan anak kula nyuwun pangapunten. Kula ugi badhe didik anak kula kanthi sae supados gadhahi unggah-ungguh lan salah bawa ingkang boten nilar suga sita lan trapsila. Rampung butuhi bapak lan anak kuwi banjur mulih lan sakwise basno asok kaluputan bali sumaya ayem tentrem ora ana sing ganggu gawe meneh iki cerita sing tak aturke kanggo tim jimat Oh